yeah, yeah, yeah. Estamos bien, yeah. solo los billetes de sí, yeah. No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ay Todos los míos están bien, estamos bien, ey. No te preocupes, estamos bien, ey. solo los billetes de sí, yeah, No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, El dinero me llueve. Me da diablo que aguacero. En la cuenta un par de cero. Y empezamos desde cero. Y eso que soy un grosero. Que se joda, soy sincero. Y si mañana me muero, ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo. En privado siempre mucha puta y modelo, estamos bien. Sobre los billetes de 100. No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, Todos los míos están bien, estamos bien, Hoy me levanté contento y me levanté feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Joda que se joda, que se joda, ey. Ey, joda que se joda, que se joda. Hoy me levanté contento y me ando tirando el birrata. Como narco contando villata. La merced en PR cogiendo boquete. Eh, eh. Vivo como soñé a los 17. Eh, eh. El que no logra una, ¿por qué no le mata? Dime qué esperas tú. Uh, si alguien puede, eres tú. Aunque para casa no ha llegado la luz. Gracias a Dios porque tengo salud. La vida no tiene repetición. Después que mami me echa la bendición. Yeah. No te preocupes, estamos bien. Como un billetes de 100. Pero tener malo, así que estamos bien, estamos bien. todos los míos están bien, estamos bien. Ay, no te preocupes, estamos bien.